إنكم في زمان كثير سبهاؤه قليل خطباؤه كثير معطوه قليل سؤاله والأمل فيه قائد للهوى وسيأتي من بعدكم زمان كثير خطباؤه قليل فبهاؤه كثير سؤاله قليل معطوه والحوى فيه قائد للعمل واعلموا أن حسن الحدي في آخر الزمان خير من بعد العمل امام البخاري رحمه الله ادب المفرد روايه ذكر və Şeyx Albaninin Həsən dediyi rəvayətdə Abdullah bin Məsud radiyallahu anh buyurur ki, siz elə bir zamandasınız ki, öz dönəmində olan insanlara deyil. Bu zamanda fəqihlər çoxdur, xətiblər isə azdır. Yəni, alimlər çoxdur, danışanlar isə azdır. Malını Allah üçün verənlər çoxdur, lakin istəyənlər isə azdır. Və bu zamanda əməllər, salih əməllər havaları idarə edir. Və sizdən sonra elə bir zaman gələcəkdir ki, həmən zamanda həmən zamanda xətiblər çox olacaqdır. Xətiblər çox olacaqdır, fəqihlər isə az olacaqdır və həmən zamanda ehtiyacı olub istəyənlər çox olacaq, malını isə verən, Allah üçün xərcləyən az olacaqdır. Və həmən zamanda havalar, insanların havaları, salih əməlləri idarə edəcək. Və bilin ki, həmən zamanda gözəl əxlaq sahibi olmaq bir çox əməldən üstün olacaqdır. Və bu, Abdullah bin Məsudun sözü gələcəklə bağlı xəbərdir. Və sahabə də gələcəyi bilmir. Hədis elminə görə sahabə əgər gələcəkdə baş verən bir şeylə, bir məsələ ilə bağlı xəbər verirsə, deməli onu Allah Rəsulundan eşidib. Və bu rəvayətə görə, İbn Məsudun sözünə görə deməli, müəyyən bir zaman gəldikdə, həmən zamanda xətiblər çox olacaq, yəni danışanlar çox olacaq. Ancaq elm əhli isə az olacaq. Həmsinin deyir ki, həmən zamanda malını verənlər az olacaq. Ancaq istəyənlər çox olacaq. Həmən zamanda havalar əməlləri idarə edəcək və həmçinin həmən zamanda əxlaq sahibi olmaq bir çox əməldən üstün olacaq. Bu, qiyamətdən əvvəl olan qiyamətin əlamətləri hesab edilir bu şeylər. Və bu, Allah subhanahu və tealənin kövni qədəridir. Kövni qədər, yəni, bu olası bir şeydir. Yəni, Allah Rəsulunun axirətdən öncə qiyamətin əlamətləri ilə bağlı verdiyi xəbərlər mütləq olan şeylərdir. Kövni qədərlərdir, dəyişməz. Və bu, İbn-i Məsudun sözünün əvvəlində deyilirdi ki, həmən zamanda fəqihlər az olacaq, yəni elm əhli az olacaq, ancaq danışanlar isə çox olacaq. Elm əhli az olacaq, ancaq danışanlar çox olacaq. Və bu da qiyamətdə, qiyamətin əlamətlərindəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İmam Buxarinin rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki, İnnə beynə yədə is-səəti lə əyyəmən yurfəu fihə əl-ilim və yənzilu fihə əl-cəhil və yəqsuru fihə əl-hərəc. Qiyamətdən öncə elm qaldırılacaq, cəhalət nazil olacaq və ölüm çoxalacaq. Yenə İmam Buxarinin rəvat etdiyi başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: İnna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir-rijal, walakin yaqbidu al-ilma bimawtil ulama, hatta idza lam yabqa 'alim ittakhadhan-nas ru'asa juhalan fasu'ilu bi bighayri 'ilmin dallu fa'adallu." Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Allah elmi insanlardan almır. Lakin onu insanların qəlblərindən qaldırır. Alimlərin ölümü ilə elmi insanlardan qaldırır və həmən zamanda insanlar özlərinə cahilləri başçılar edirlər və sonra həmən başçılara suallar verirlər və həmən başçılar da sual verən kəslərə elmsiz fətvalar verirlər. Özləri də avırlar sual verənləri də azdırırlar. Və bu qiyamətin əlamətlərindəndir. Və bunun kövünü qədər olmasına baxmayaraq, müsəlman, müsəlmana vacib olan şey elmi daim tələb etməkdir. Elmi daim tələb etməkdir. Ömər ibn Abdüləziz rahiməhullah buyurur ki, mən əbədallaha bi qeyri ilmin kənə mimmə yufsid əksər mimmə yuslih. Əgər bir şəxs Allaha elmsiz şəkildə ibadət edərsə, onun ibadətinin çoxu fəsad olar, azı isə doğru olar. İmam Əhməd ibn Həmbəl rahiməhullah buyurur ki, Əl-ilmu lə yədiluhu şey limən səhhət niyyətuhu. Niyyəti səhiy olan insan üçün elmə bərabər olan heç bir şey yoxdur. Deyirlər ki, Ya Əbə Abdullah, keyfə təsəxxün niyyə? Deyirlər ki, ey Əbə Abdullah, niyyət necə səhiy olur? İmam Əhməd cavabında deyir ki, Yənvi rəf'ül cəhil ən nəfsihi və ən qeyrihi. O zaman ki, insan elmi öyrənməkdəki məqsədi öz üzərindən və başqalarının üzərindən cəhaləti qaldırmaq olursa, deməli, Abdullah ibn Məhsudun sözünə görə gələcəkdən xəbər verir ki, danışanlar çox olacaq. Yəni Allah subhanahu və teala'nın dinindən, şəriətindən danışanlar çox olacaq, ancaq fəqihlərsə az olacaq. Və bu gün biz bunu görürük ki, Allah subhanahu və teala'nın dinindən insanlar danışırlar. Bilən də danışır, bilməyən də danışır. Və Allah subhanahu və teala'nın dinindən danışmaq çox məsuliyyətli bir şeydir.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 Bilmədən Allaha iftira etmiş olarsınız və Allaha iftira edənlər nicat tapmırlar. Yenə Ərəq surəsində Allah Subhanahu taala 33-cü ayədə buyurur ki: "Qul innəmə harrama rabbi al-fawahişə ma zahara minha və ma batan vel ismə vel bəğyə bi ghayril haqq وأن تشركوا بالله ما لم yunazzil bihi sultanan və an taqulu alallahi ma la ta'lamun. De ki, mənim Rəbbim fuhuşun gizli açıq olanını, günahı, haqsız yerə həddi aşmanı və Allahın haqqında dəlil nazil etmədiyi bir şeyə Allaha şərik qoşmağı və bilmədiyiniz şeyi Allah haqqında danışmağı qadağan edib, haram edib. Ayətdə Allah subhanahu wa ta'ala öz adından yalan danışmağı şirkdən sonra zikr edir. Elimsiz danışmaq, elimsiz mübahisə etmək. İsra surəsində 36-cı ayətdə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا Elmin olmadığı bir şeyin ardınca getmə. Həqiqətən qulaq, göz, qəlb bunların hamısı məsuliyyət daşıyır. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur. Həcc surəsinin əvvəlində 3-cü ayətdə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ İnsanlar içərisində elələr vardır ki, Allah barəsində elmsiz mübahisə edirlər və hər bir təkəbbürlü şeytana tabi olurlar. Səhabə tabiin, keçmiş xeyirli ümmət, Allah və Rəsulunun mədh etdiyi, tərif etdiyi ümmət bu məsələdə çox diqqətli davranıblar. Tabiinlərdən Şəbi Rahiməhullah buyurur ki, siz öz dönəmində olan, tabiinin dönəmində olan insanlara deyir. Deyir, siz elə bir məsələlər barəsində fətva verirsiniz ki, həmən fətvanı Omar ibn-ül Xattab radiyallahu anhudan istəsəydilər, o mütləq Bədr əhlini yığıb məşvərət edərdi. Abdurrahman bin Əbu Leylə adında tabiin deyir ki, Mədinədə 120 120 ənsarla görüşdüm. Allah Rəsulunun sahabələrindən 120 ənsarla görüşdüm. Və birindən bir sual soruşdum. Məni o birisinin yanına göndərdi. İkincinin yanına getdim, ikinci, üçüncünün yanına göndərdi və beləliklə gəlib 120-ci ənsarın yanına çıxdım. Cavab verməkdən çəkinirdilər. Ancaq bugünkü gün insanlar cavab verməkdən çəkinmirlər. Bu da İbn Məsudun lap başda zikr etdiyim qiyamətin əlamətləri ilə bağlı olan xəbərdə deyir ki, qiyamətin əlamətlərindən birisi o şeydir ki, o dönəmdə yaşayan insanlar, qiyamətdən öncə yaşayanlar, o dönəmdə fəqihlər az olacaq, ancaq xətiblər, yəni danışanlar çox olacaq. Ancaq sələf danışmaqdan çəkinib. İmam Şafii rahiməhullah sual edilir, ona sual verirlər bir məsələ barəsində. Sualı verəndən sonra sualı verən görür ki, bir müddət dayandı, sussu. Bir sakitçilik oldu, sussu, cavab verməmişdən öncə. Sonra soruşdu ki, İmam Şafiidən nəyə görə cavabdan qabaq bir az vaxt sussun, sonra cavab verdin. Deyirsən, sualı verəndən sonra fikirləşirdim. Görəsən, cavab vermək daha fəzilətlidir, yoxsa susmaq, onu fikirləşirdim. Sələfilər belə olublar. və həmçinin bugünün problemlərindən insanların Allah subhanahu və teala dininə aid olan mövzular barəsində mübahisə etmələri. Elimsiz şəkildə mübahisələr etmələri. Və bu da insanların haldan hala düşməsinə səbəb olur. İnsan mübahisə edir, edir, bir gün bir fikrə düşür, bir müddətdən sonra başqa fikrə düşür, sonra üçüncü fikrə düşür, dördüncü dəfə qayda bir də birinci fikrinə düşür. Ömər bin Abdülaziz rahiməhullah buyurur ki, Mən cəələ dinəhəv aradan lil xusumət əksərət tənəqqül. Kim öz dinini mübahisə üçün bir açıq bir yer edərsə, həmən adam haldan hala düşər. Görürsən ki, insan dəyişir tez-tez. Səbəb nədir? Xusumət, yəni çoxlu mübahisə etmək. Sələfilər budur olublar cavab verməkdən çəkiniblər. Və müsəlmana vacib olan şey nədir? Daim müsəlman elmi tələb etməkdə davamiyyətli olmalıdır. Elmi tələb etməkdə davamiyyətli olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Tələbul ilmi fəridətun alə kulli muslim. Elm tələb etmək hər bir müsəlmana fərddir. Elm tələb etmək hər bir müsəlmana fərddir. Müsəlman o kəsdir ki, elmi tələb etməkdə davamiyyətlidir. Elmi tələb edib dayandı deyə bir şey yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Lən yəşfə'ə mümin hətta yekuna muntahahu el-cənnə." Mömin doymayacaqdır. Ta ki onun sonu cənnət oluncaya qədər. Yəni daim hərəkətdə olacaq. Mömin doymayacaqdır. Lə yəşfəu mümin min xeyrin. Mömin xeyirdən doymayacaqdır. Və onun sonu cənnət oluncaya qədər. Mömin daim hərəkət edən insandır. Elm tələb edən, əməl edən insandır. Və elmdə Allah Subhanahu və Taala'nın vəhy ilə endirdiyi elmdir. Peyğəmbərlərinə vəhy etdiyi kitablardır. Rəsullarına vəhy etdiyi kəlamlardır. Və bu elmi hər bir insan öz tutumu qədər bilir, qəbul edir. Necə ki, Allah subhanəhə və teala Rəb surəsində keçən ayətdə buyurur ki, Ənzələ minəs-səmai məən fəsələt əvdiyyətun biqadrihə Əl-əyə Allah səmadan yağış indirdi və hər vadi öz tuta biləcəyi qədər o su ilə tutdu özünü. Alimlər bu ayəti vəhi ilə, elmlə müqayisə deyirlər ki, elm Allah subhanahu wa ta'ala elmi yağış kimidir. Necə ki, hər vadi öz ayətdə Allah subhanahu wa ta'ala dediyi kimi öz qədərincə tutur. İnsan da həmən vəhi ilə gələn elmi həmən yağış kimi Hər kəs, hər müsəlman tutduğu qədər tutur. Hər insanın qəlbi nə qədər tutursa, o qədər tutur. Ancaq hər bir kəs həmən elmdən payını alır. Necə ki, hər bir çuxur yağışdan payını alır. Və müsəlman bunun üzərində davamiyyətli olmalıdır, örgənməlidir. Dinində təqlidə yol verməkdən çəkinməlidir. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu buyurur ki, Ələ lə yuqallidənnə əhədukum dinəhu racilən. Sizlərdən biriniz qətiyyən öz dinini heç bir kişiyə təqlid etməsin. İn əmənə əmənə və in kəfərə kəfərə. Əgər sənin təqlid etdiyin adam iman gətiribsə, sən də iman gətirmirsən. Sənin təqlid etdiyin kişi kafirdirsə, sən də kafirsən. Fə in kuntum la budda muqtədin fə bil meyyid. Əgər təqliddən qaça bilməsəniz, Abdullah ibn Məsud buyurur, onda meyitlərə təqlid edin. Fəinnəl heyyə lə yu'mənu aleyhil fitnə. Hə, deyir ki, sağ olan kəs fitnəyə düşməkdən qorunmur. Yəni, insan nə qədər ki sağdır, ava bilər. Ancaq bu dinin üzərində doğru dürüst yaşayıb ölmüş, haqq üzrə ölmüş insan Əgər təqliddən insan qaça bilmirsə, bir məhsusun sözünə görə ölünü təqlid eləmək, dirini təqlid eləməkdən daha yaxşıdır. Və hər bir kəs bu şeyin üzərində, yəni hər bir insanın dili şəriətdən, Allahın kitabından, Allah rəsulunun sünnətindən bildiyi qədərdir. Hər bir insan şəriətdən bildiyi qədərdir və bildiyi şeylərdən nə qədər çəkinirsə, haram bildiyi şeylərdən çəkinirsə, onun təqvası da o qədərdir. Elm artdıqca insanın əməli artır, təqvası artır. Allaha yaxınlaşdırır bu elm. Ona görə elmin üzərində insan davamiyyətli olmalıdır. Sonra İbn Məsud buyururdu ki, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh buyururdu ki, həmən zamanda Allah üçün malını verənlər az olacaq, ancaq istəyənlər çox olacaq. Bu da sədəqə mövzusudur. Sədəqə mövzusudur. Yəni Allah Subhanahu va Taala verdiyi insanlara nemətlərlə insanları imtahan edir. Allah Subhanahu va Taala verdiyi şeylərlə insanları imtahan edir. Ayətdə Allah Subhanahu va Taala buyurur ki: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير خيرا لهم بل هو şerrun لهم Allahın o kəslərə ki, verdiyi şeyləri onlar paxıllıq edirlər, o şeylərin onlar üçün xeyir olduğunu hesab etməyin. Əksinə o şeylər onlar üçün şərdir. Səyutəvvəquna bihi yevməl qiyamə. Onlar paxıllıq etdikləri o şeylər qiyamət üçün onların boyunlarına dolanacaq. Yenə başqa bir ayətdə Allah Subhanahu va Taala buyurur ki: "Məsəlul lezina yunfiquna amvalahum fi sabilillahi kəməsəli habbatin" مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل هبة أنبتت سبع سنابل وفي كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء O kəslər ki, mallarını Allah yolunda infaq edirlər, onların əməli, misalı bir toxuma bənzəyir. Hansı ki, həmən bir toxumdan 7 sümbül bitir və hər sümbüldə də 100 toxum olur. Yəni, bir toxum 700-ə qədər artır. Vallahi yudaifu limən yaşay. Allah istədiyi kəs üçün artırır. Allah Rəsulü buyurur ki, İttəkun nərə vələ bişiqqi təmrətin. Cəhənnəmdən yarıq xurma ilə də olmuş orada qorxun. Və sonra İbn Məsud rahimahullah radiyallahu anh buyururdu ki, Əl-həva fihi qaidlil əməl. Həmən vaxtda havalar əməlləri idarə edəcək. Yəni, şəriyyətdən olan salih əməllər, namaz, oruc, zəkat, həd, cihad, elm və ilaxır. İnsanlar həmən zamanda həmən bu əməlləri havaları ilə idarə edəcəklər. Namaz havaya görə qılınır, oruc havaya görə tutulur, dəvət havaya görə edilir. Hava, insanların havası. Ancaq öz dönəmləri ilə bağlı deyir ki, bu zamanda əməllər havaları idarə edir. İbn Məsud öz zamanlarını elə deyirdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Lə yu'minu ahadukum hatta yakuna havahu tab'an lima ji'tu bihi." Sizlərdən biriniz öz havasını mənim gətirdiyimə tabe etdirmədikcə iman gətirmiş sayılmaz. Hava insanın ağlıdır, insanın şəhvətidir, insanın fikirləridir, havadır. İnsanı pisliyə tərəf çəkir. Və bu şişəndə, bu məsələ böyüyəndə insanı şirkə qədər aparıb çıxardır. Allah subhanahu və teala buyurur ki, Ərəeytə mən ittəxədə iləhəhu həvəhu əfə əntə təkunə aleyhi vəkilə Gördünmü o kəsi öz havasını özünə ilah etdi. Onun vəkili sən mi olacaqsan? Deməli, havaya tabi olmaq insanı havaya ibadətə qədər gedib çıxarda bilər. Və Allah subhanəhə və teala ayətdə dəlillə, hüccətlə olan kəslə havasına tabi olanı müqayisə edir. Əfəmən kənə alə beyinətin min Rabbihi kəmən zuyyinə ləhu su'u əməlihi və ətəbəu əhvəəhum. Öz Rəbbindən dəlillə olan kəslə havalarına tabi olan kəs bir ola bilərmi? Sual verir Allah subhanətə Allah. Deməli, qiyamətdən öncə salih əməlləri havalar idarə edəcək. Və sonra İbn Məsud buyururdu ki, İ'ləmu ənnə husnəl hədyi fi əxiril zəmən xayrun min bə'dil əməl. Həmsinin bilin ki, həmən zamanda gözəl bir əxlaq sahibi olmaq bir çox əməldən üstün olacaq. Bu da o, onun e, o şeyə dəlalət edir ki, deməli həmən zamanda əxlaqsızlıq çox olacaq. Hansı ki, bu dinin bu dinin yayılmasının, İslamın yayılmasının əsas səbəblərindən birisi Allah Rəsulunun və onun səhabəsinin əxlaqı. Dinin yarısı tövfiddir və yarısı isə əxlaqdır, onu insanlara çatdırmaq. Kamil tövhid onu insanlara çatdırmaqdan ötürü Allah Rəsulunun sünnəsinə uyğun əxlaq tələb edir. Əxlaqsız tövhid, əxlaqsız dəvət faydasız bir şeydir. Necə ki, Allah Rəsulu aleyhissalatu vəsələm tövhidi insanlara ən incəliklərinə qədər çatdıran sonuncu Peyğəmbər, ən kamil dini gətirən, tövhidin ən incəsinə qədər, qarışqanın qaranlıq gecədə qoyduğu əyər idinə qədər tövhidi insanlara çatdırıb, həmsinin əxlaqın da ən axırıncısını, ən kamilini Muhammed s.ə.v çatdırıb insanlara. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnəmə buissu li utimmə məkəriməl əxlaq. Mən göndərilmişəm ki, ən kamil əxlaqı tamamlayım. Deməli, Allah rəsuluna qədər əxlaq olub. Ancaq Allah rəsulu ən kamilini tamamlayıb. Və innəkə ləalə xuluqin azim. Allah Subhanahu taala buyurur. Həqiqətən sən əzəmətli əxlaq üzərindəsən. İndi bu gün yaşayan müsəlmanların əxlaqında Allah Rəsulunun əxlaqından nə qədər var? Əxlaq mövzusuna Allah Rəsulu hədislərdə önəm verir. Əkməlil müminina imanən əhsanuhum xuliqan. Ən kamil imanı olan mömin ən kamil əxlaqı, ən gözəl əxlaqı olandır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisdə buyurur ki: "Ənə zaimun bi beytin fi rabatil cənnəti limen taraka'l miraa və in kana muhikkan." O şəxs ki, haqlı olduğu halda mübahisəni tərk edirsə, həmən kəsə cənnətin kənarında bir evlə mən zamin dururam. Və bi beytin fi vasatil cənnəti Limən tərəkəl kəzibə və inkənə məzihən Və o kəs ki, zarafatla da olmuş olsa, yalan danışmaqdan çəkinirsə, həmən kəsə cənnətin ortasında evindən zamin dururam mən. Peyğəmbər s.ə.v buyurur. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, və fi beytin bi a'ləl cənnə Cənnətin ən uca yerində olan evlə o kəsə zamin dururam ki, limən həssənə xuliqəhu O kəs ki, əxlaqını gözəlləşdirir o kəs ki, əxlaqını gözəlləşdirir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, İnnəl mu'min lə yudriku bi husni xuliqihi dərəcətə saim vəl qaim. Bir mömin öz əxlaqı ilə, öz gözəl əxlaqı ilə gecələri namaz qılan, gündüzləri oruç tutan kimidir. Gecə namazının fəziləti ilə bağlı, savabı ilə bağlı çoxlu hədislər var. Həmsinin orucla bağlı. Ancaq mömin gözəl əxlaqda olması ilə o iki ibadəti bərabərləşdirir özündə. Peyğəmbər s.ə.v bayətisinə görə. Gecələri namaz qılan, gündüzləri oruç tutan kim olur? Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, İnnə min əhəbbikum iley və əqrəbikum minni məclisən yevməl qiyamə əhsənikum əxləqən Qiyamət günü mənə ən yaxın olanınız və mənə ən sevimli olanlarınız, ən gözəl əxlaqlı olanlarınızdır. Və innə əbğadəkum iləy və əb'adəkum minni məclisən yevməl qiyamə əs-sərsərun, əl-mütəşəddiqun vəl-mütəfəyhiqun. Qiyamət günü məndən ən uzaq olanlarınız və mənim ən çox nifrət etdiklərim sərsərlərinizdir. Sərsər kimdir? Boş-boş danışan. -boş Vəl mütəşəddiqun təkəbbürləriniz, vəl mütəfəhhiqun ədabat ədabat danışanlarınız, mömin də olsalar, müsəlman da olsalar, Allah Rəsulü buyurur ki, mən bunlara nifrət edirəm və qiyamət kimi məndən uzaq olacaqlar. Və İbn Məsudun bu sözü dörd mövzunun əhatə edildi. Elm mövzusu, danışanlar çox olacaq deyildi, ancaq fəqihlər də az olacaq. Sonra malını Allah üçün xərcləyənlər az olacaq, ancaq istəyənlər çox olacaq. Və sonra insanlar öz havaları ilə əməlləri idarə edəcəklər və həmsinin həmən zamanda əxlaqsızlığı olacaq. Və bu dörd şey müsəlmanın bunları bilib, haramlarından çəkinməsi, tələb edilənlərinə də ədəl, ə, əməl etməsi olan şeylərdir. Elm, elmi, e, daim elmlə, elmin üzərində olması, araşdırması, övgənməsi. Ki, insan haldan hala düşməsin. Bugün gördüyümüz vəziyyət, insanlar haldan hala düşürlər. Bir gün bir kitab oxuyur, o kitabın təsiri altında düşür, sabah başqa bir kitab oxuyur, onun təsiri altında düşür Sonra bir şeyx sıxır, o şeyxə qulaq asır, ona təqlid edir, sonra şeyx ölür, başqası gəlir, ona təqlid edir. Həyatını belə haldan hala, haldan hala salaraq yaşayır, vurur başa. Səbəb nədir bu insanın bu hala düşməsində? Yəqinliyinin olması, olmaması. Yəqinliyin də olması elmdən olur. Şeyhül İslam İbn Teymiyyə rahiməhullah tələbəsi İbn Qeym rahiməhullahə vəsiyyət edir. Deyir ki, Lə təcəl qalbəkə kəl isfəncə yəşrəbu və yəqbilu kullu mə yəridu aleyh. Vəsiyyət edir İbn Teymiyyə İbn Qeymə. İki böyük alim, iki şeyhul İslam biri digərinə vəsiyyət edir. O qədər elmləri var, ancaq vəsiyyətə bax. Deyir ki, qəlbini İbn Qeymə deyir İbn Teymiyyə. Deyir, qəlbini əski kimi, masalka kimi etmə. Hansı ki, hər bir şeyi qəbul edir, götürür. Yağa batırsan yağı götürür, suya batırsan suyu götürür şirəyə batırsan, şirəni götürür. Və ləkin icəəlhu zücəcətən səfiyyətən yəbinu mə vəraəhə və lə tətəəssəru mə yəridu aleyh. Lakin qəlbini saf bir şüşə kimi et. Hansı ki, şüşənin arxasından hər şeyi görürsən. Hər şeyi öz ölçüsündə, öz rəngində görürsən. Ancaq gördüyün şeylərin hamısı şüşənin o birisi düzündən içərisinə təsir etmir. Şeyxül İslam ibn Teymiyyə öz tələbəsinə belə vəsiyyət edir. İnsanlar nə qədər elmdən uzaq olduqları müddətcə elm öyrənmədiksə belə olurlar, haldan ala düşürlər. Birisi, məsələn, fiqhə aid olan bir mövzunu, ixtilaflı olan bir mövzunu gətirir, çəkir önə əqidə məsələsi kimi üzərində valə və bəra qurur. Və hamısı da bu mövzuların hamısı əhl-i sünnətin əqidəsinin üzərindədir. Əhl-i sünnətin əqidəsini çevirməyə yönəlik olan əməllərdir. Birisi əhl-i sünnətin əqidəsini səhabə mövzusu ilə dağıtmaq istəyir. Şiyan şiyələşdirmək istəyir. Birisi əhl-i sünnətin əqidəsini dua mövzusu ilə dağıtmaq istəyir. Və çıxan bu azğınlıqların hamısı da əhl-i sünnətin əqidəsinin üzərindədir. Yəni, bu əqidəni təhrif etmək, dəyişmək, başqa vəziyyətə salmaq bunun üzərindədir. Müsəlman da gələk daim ayıq-sayıq ola, örgənə, həqiqi elm əhlinə müraciət eləyə. Əhl-i sünnətin əqidə kitabları var əhl-i sünnətin böyük imamları var. İman küfür məsələsini öyrənmək istəyirsənsə, Şeyxül İslam İbn Teymiyyə, tələbəsi, tələbəsi İbn Qeym, İbn Rəcəb Əl-Həmbəli, rahiməhullah. Bunlar imanı sənə öyrətməyə kifayətdir. Əgər təfsir, Quranı anlamaq istəyirsənsə, əhl-i sünnətin böyük imamları var. Təfsir elmində, İbn Kəsir kimi, İmam Qurtubi kimi, İmam Bəğəvi kimi, İmam Şövqani kimi, İmam Muhammed Əmin Əl-Şingiti kimi. Əqidə örgənmək istəyən İbn Teymiyyənin əqidə ilə bağlı kitabları var. Məsələn, Əqidətül Vasiyyə, Muhammed ibn Abdullahabın Tövfid kitabı var. Və elm əhli də qiyamətə qədər e var. Elm əhli qiyamətə qədər e var. Az da olsa var. Və Allah Rəsulü bizə onların vəsflərini bildirib. Hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yəhmilu həzəl ilm min kulli xələfin uduluhu. Bu elmi, yəni şəri elmi, hər sonradan gələn nəsillərin içərisində ədalətli olanlar daşıyacaqlar. Yənfun anhu təhrifül qalin və intihalül mubtilin və təvilül cahilin. Allah Rəsulü həmən elm əhlinin vəsiflərini bildirir. Bu vəsifləri bilən müsəlman elm əhlinin kimliyini tanıyır. Kimdir həmən elm əhli? Allah rəsulu buyurur. Onlar birinci ədalətli olanlardır. Deməli, birincisi zülümlə bir yerdə elmdən danışırsa, zülümlə birlikdə insanlara zülm edir. Ancaq elmdən danışırsa, deməli, Allah rəsulunun bu hədisinə görə ədalət vəsfi həmən bu elm əhlində yoxdur. Sonra üç vəsfini bildirir. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, elm əhli o kəslərdir ki, həmən elmdən, yəni şəri elmdən həddi aşanların təhrifini inkar edirlər. Həddi aşanların təhriflərini inkar edirlər. Və intihadil mubtilin elmin əhli olmadığı halda onu iddia edənlərin batillərini rədd edirlər. Elm əhlinin üçüncü sifəti. Və təvilul cahilin və cahillərin bu elmə verdiyi asırlamaya şərhə rəddiyə verirlər. Allah Rəsulü hədisdə buyurdu ki, bu elmi hər sonradan gələn nəsillərin içərisində ədalətli olanlar daşıyacaqlar. Onlar həddi aşanların həddi aşmalarını rədd edəcəklər, elmə haqsız yerə əhl olduğunu iddia edənlərin batillərini rədd edəcəklər və cahillərin bu elmə verdiyi şərhi rədd edəcəklər. Həmən əsl elm əhlinin bu hədisə görə vəsifləridir. Elm aldığın insandan, alimdən bu vəsiflərə bax. Müsəlmana Düşən budur ki, baxsın bu şeylərə. Elm əhlini tanısın. Və bugünün gördüyümüz fitnələrindən elmdən danışan, təhsil almış, şəriət təhsil almış insanlar 5 il, 10 il təhsil alıb, gəlib şirk, küfür edənlərə vəkillik edirlər. Və şirkə küfrə qarşı olanlara isə nə edirlər? Onların əleyhinə ittiham edirlər. Ancaq onlar da özlərini bu əqidənin, əhlüsünnə və cəma əqidəsinin dəvətçiləri olduq, olduqlarını deyirlər. Və yaxud da elmi olmadığı halda danışanlar görürük. Ümumiyyətcə, anlayışı olmur, ancaq danışmağa həvəslidir. Danışır, çətin mövzulardan danışır. Şəriətdən anlayışı olmadıqları halda xütbə verir, kitab yazır və ilaxır. Ona görə e, müsəlmana, hər bir müsəlmana inşallah nəsiyyətim odur ki, elmi əsl əhlindən, elm əhlindən, alimlərdən öyrənmək lazımdır, oxumaq lazımdır. Və bu elm əmanətdir. Bunu hər nəsil özündən sonrasına, sonradan gələnlərə olduğu kimi çatdırmalıdır. Və bunun üçün də həmən elmi tələb etmək lazımdır, örgənmək lazımdır, ancaq əsl həqiqi əhlindən, sahibindən. Və Allah subhanahu və teala'dan istəyirəm ki, bu zikri bərəkətli etsin və bizi eşidib faydalananlardan, əməl edənlərdən etsin. Əmin. Və Allah subhanahu və teala müsəlmanları dünyanın hər yerində izzətləndirsin, qüvvətləndirsin. Amin. Allah subhanahu və teala'dan istəyirəm ki, Şamda olan müsəlmanlara kömək olsun. Amin. Onların düşmənlərini məhv etsin. Amin. Allah subhanahu və teala'dan istəyirəm ki, ümumiyyətcə bütün İslamın və onun əhlinin düşmənlərini həlak etsin. Ad qövmünü, Samud qövmünü həlak etdiyi kimi onları da həlak etsin. Və Allah subhanə və teala'dan istəyirəm ki, bizi izzətləndirsin, qüvvətləndirsin, bizim dəvətimizi bərəkətləndirsin. Və bizim dəvətimizə pislik istəyənləri zəlil etsin, məhv etsin. Və axiru dəvana elhamdülillahi rabbil aləmin. Subhanək Allahım və bihamdik əşhədu ən la ilahə illə əntə əstəğfiruka və ətubu ileyk.